بوك تو تسعون 90 90. الأمر اثنين Imperativ 2 Imperativ 2. احلق ذقنك Rasier dich. Rasier dich. اغتسل wasch dich wasch dich مشط شعرك kämm dich kämm dich اتصل اتصلوا Ruf an. Rufen Sie an. Ruf an. Rufen Sie an. ابدأ. ابدأوا. Fang an. Fangen Sie an. Fang an. Fangen Sie an. توقف توقفوا Hör auf. Hören Sie auf. Hör auf. Hören Sie auf. اترك هذا اتركوا هذا Lass das. Lassen Sie das. Lass das. Lassen Sie das. قل هذا قولوا هذا Sag das. Sagen Sie das. Sag das. Sagen Sie das. اشتري هذا اشتروا هذا Kauf das. Kaufen Sie das. Kauf das. Kaufen Sie das. لا تكن أبدا غير صادق. Sei nie unehrlich. Sei nie unehrlich. لا تكن أبدا وقحا. Sei nie frech. Sei nie frech. لا تكن أبدا غير مهذب. Sei nie unhöflich. Sei nie unhöflich. كن دائما صادقا Sei immer ehrlich. Sei immer ehrlich. كن دائما لطيفا Sei immer nett. Sei immer nett. كن دائما مهذبا Sei immer höflich. Sei immer höflich. عد سالما لبيتك Kommen Sie gut nach Haus. Kommen Sie gut nach Haus. انتبه لنفسك Passen Sie gut auf sich auf. Passen Sie gut auf sich auf. زرنا مرة أخرى في أقرب وقت Besuchen Sie uns bald wieder. Besuchen Sie uns bald wieder. الرجاء الذهاب إلى دي إي e لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية